La limoi de machina traducado. Machinae linguo technologioi estas pli kai pli ofte applicatae. Exemple por traducoi. CE quel kai linguo tio funkcias pli bone ol che aliae. Se ce temas pri machina traducado de literatura VERCOI, La arte farita intelligentezzo trovigias ancora o ege for de tio. Lau faculoi, suffice facile ocasas, che la softvaro ne plus cias en chapitro sep, cio estas ocasinta en chapitro tri, ili racontas. Oni plei ofte ne rimarcas, che intertempe machinae lingvo-technologioi estas tre ofte applicatai por traduci el unu lingvo al alia. Diras informadicistino de la Tecnica Universitato de Vieno. Tiel exemple, multai ret crosiloi usas automata traducoin por ret pagiaroi, cae sur YouTube, cae ce aliai sociai comunic platformoi, subtextoi por filmetoi, estas generitai automate. Ce la machina traducado, texto traducigas per computilo alla cela lingvo. Tutte sen homa interveno. La granda avantaggio estas laula scienzistino, che per tio en havoi farigas alireblai en lingvoi, en ciui ili alicase eble ne estus disponeblai la qualito de la traduco povas tamen varii tre forte. Iu pli mal granda estas la lingua gruppo, ca iu pli mal alta estas la reputatio de la lingvo, des pli mal bonae farigas la traducoi. Char ciel bone, lingvo technologioi traducas, tio dependas de la tatumoi, per ciui ili estas trainitae. Tio funccia same kiel ce aliae lingvo technologioi, kiui basigas sur arte farita intelligentezzo, AI, i, kiel exemple ce la texto generilo cet go po Iloi por la machina traducado kiel Google Translate, ja povas esti suffice taugae, se iu, kiu exemple ne regas la Franzan, desiras legi franslingvan sciencen texton, diras matematicisto de faca altlerneio. Se aliflanque oni volas legi ion en la Nepala au en la Bantua lingvo, tiam oni besonas bonchanson por entute trovi traduc servon, kiu subtenas tiuin lingvoin cae ancao ce lingvoi, ciel exemple la angla, la hispana, cae la germana, en ciui per traduca softvaro estas atingeblai tre bonai resultoi, oni tamen ne tute fidu pri la technologio, char la homoi conservas la contexton ce la legado ciam en la capa fono, ancause estas racontatai en havoi tra plurai pagioi au tra pli longa tempo spazio. Tutte male statas la affero ce la arte farita intelligentezzo. Se cun textoi etendigas en la texto fluo tra quelcae linioi malantauen, tiam ocasas eraroi, ciui povas conduci al maltrafae traducoi, diras la scienzistino. Ancao stilae rimedoi, cae etoso povas facile perdigi en la machina traduco. Ti alciu case homo controlu traducitan texton. C'è la interna consisto cae cohero de textoi, laulas tiencistoi existas ancora multe da spazio supren. Cae se la protagonistoi e la fino de capitro tri raidas sur cevaloi ien, tiam ilien chapitro sep ne alvenu tie sur muloi. Por la traducado de literaturae vercoi, do la eblezoi de lingvotecnologioi, ancora ne suficias. Ien campo, en ciu machine traducado tamene nepre estas besonata, Tio estas causita apud la complexezzo de la traduco en tio, che giuste ce conatai autoroi ne existas la necesso applici en la traduco la malmulte costan varianton. kai ce la applico de arte farita intelligentezzo temas principe ciam pritio anstatauigi homoin, char ili estas tro multe costai. Profesia traducado per homoi costas compreneble plida mono. Cere renomai autoroi tio tamen rentumas. Se per tio estas vendatai nur quin procentoi pli, tiam la eldoneio facile reenspesas la investitan monon.